Nilqakom għat 13 il programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Għajna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk ehm, qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Mill-vjaġġ enċiklopediku tal-lum għajna niġu fit-tmiem l-ewwel sensiela ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. U anka għax din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi edha tintemm propju mas-sena l-2020, għasajt li eh, eh, forsi ma tkunx idea ħażina, illi nati ħarsa lura lejn xkelna fil-sensiela din eh, l-ewwel waħda. Dan huwa eh, eżerċizzju xi ftit differenti minn dak li għamilna eh, fl-aħħar puntata fejn iltqajna ma' Neville Borg li huwa segretarju tal-Wikimedia Community Malta u miegħu ħarisna lura lejn is-sena minn f'dawk li huma l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Miegħu ħarisna wkoll il-qudiem lejn dak li ġej għas-sena l-ġdida għall-2021. Ma nafx jekk innazzardax jiena inħares lejn xanna pjanat għall-2021 imma forsi nista' intikom ħil ħafif. U il-ħil ħafif huwa illi aħna nkomplu għaddejjin b'dawn it-tip ta' laqat li qegħdin nagħmlu ma' Wikipedisti u anka ma' nies illi għandhom interessi b'xi mod jew ieħor fl-enċiklopediji, eh, jew inkella nies li b'xi mod jew ieħor immiss magħhom jien fil-vjaġġi enċiklopediċi tiegħi, imma eh, inkomplu wkoll inħufu u nimirħu f'dik l-odissea enċiklopedika kif nsejħilha u veru li normalment tiġi fit-tieni parti tal-programm fejn eh, nispiċċaw fuq xi artiklu jew tnejn jew tlieta anke erba' ġieli drabi li nsibu fil-Wikipedija li hija il-Wikipedia bil-Malti. Imma dak li veru propju eh, ġejt bl-intenzjoni li nagħmel illum għal dan l-aħħar programm fl-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici qabel ma mbagħad ngħaddu għat-tieni sensiela u għalli natu ħarsa fuq fuq lejn dak li kellna matul din is-sensiela illi issa waslet biex tiġi fit-tmima u tagħti post għat-tieni sensiela biex tibda. Ikolli ngħid li t-tentazzjoni eh, kważi ħażina naħseb jiena dik hija l-kelma veru propju, eh, hija li wieħed jaqbad mill-ewwel programm u jibda jgħidilkom eh, kronoloġikament x'kelna programm wara l-ieħor. Jiena minix se nagħmel dan. Minix se nagħmel dan għax naħseb illi ikun ferm aktar interessanti li nipprovaw b'xi mod Ninsġu xi forma ta' storja, xi forma ta' narrattiva, xi forma ta' rakkont e, illi imma e, forsi ma jwassalx minna sabe, imma li joħodna minna għalċe, minn ċe għal effe u mill-effe niġu lura għadde, per eżempju. Ehm, u b'dan il-mod, e, anka taraw moħħi kif jaħdem meta nkun qiegħed anke nipprova nfassal dawn il-vjaġġi enċiklopedici. Għalkemm għandi kemat illi ma xtaqx illi nippreżenta eh, revizjoni ta' dak li għamilna b'mod kronoloġiku, eh, se nibda xorta waħda minn l-ewwel programm. U raġuni li se nibda minn l-ewwel programm hija li f'dak l-ewwel programm kont biex xaqtilkom tieqa ħalli ngħidu hekk fuq il-ħajja personali eh, biex ma ngħidux privata tiegħi. Dakinhar fl-ewwel programm iltqajna ma' Amante Sant li huwa missieri u miegħu tkellimna fit-tul fil-fatt tkellimna l-programm kollu bħal ma nagħmlu ma' kull mistieden ieħor illi kellna matul din l-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. U missieri kien għalilna ħafna affarijiet sbieħ interessanti, mhux biss għalija, imma naf li anka u għal uħud mis-semmija tagħna, għal fatt li kien hemm min eh, kitibli u għamil kuntatt miegħi biex jgħidli propju dan. U jina minn dak il-programm missieri se nislet l-aħħar parti fejn huwa jispjega dwar l-impatt tal-Wikipedia eh, f'ħajtu l-użu tiegħu tal-internet eh, fakkarkom hawnhekk li missieri għandu 91 sena, imma eh, fl-istess waqt anke xi fissru għarih l-enċiklopediji f'ħajtu. Għandha l-għana l-ħanazit tal-Wikipedia tip illi illi eh, iddaħħal il-Malti wkoll. Iddaħħal l-istorja Maltija. Għax għandha ħafna ħafna minna miktub minn Maltin. U dak idbu suġġetti li jappartinu lil Malta. Jena, jena dejjem insibta ta' għajnuna għax eh, is-suġġetti li nfittex dejjem insib fuqhom. Huma perkażu jispjegawlek iktar iktar fid-dettall ċertu affarijiet li inti tkun tixtieq taf in ġenerali għax jiena qatt ma dħalt fil-fond ta' xejn ħa ngħidlek, jiġifieri nkun naf għalhekk huwa l-general knowledge bħal mattek tal-iskola fi żmien kien jien kien jogħġobni għax għandek biċċa Mhux ħalf fil-fond, waqgħod nara dik kif ġiet eh, le, tasal għandek ġenerali, xi ħaġa ġenerali fuq l-oġġett, mhux fil-fond. Xaġa ġenerali u eh, mhux fil-fond. Nasib dik hija l-ikbar talima illi ħadd mingħand missieri eh, dwar l-enċiklopediji u x'inhuma l-enċiklopediji. U r-rwol tal-enċiklopediji jorbot b'mod importanti ma' dan. Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-fond. Nerġgħu niġu għaliha din. Darbora. Preċiżament b'dan il-kliem kont spiċċajt eh, il-programm ma' missieri illi bih ftajna din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. U hawn nissa wasal il-waqt anke biex nerġgħu niġu għaliha din propju għax u minn dan il-punt eh, bejn wieħed u ieħor illi eh, jitlaq Mark Vella. Mark Vella kien uh, mistieden ieħor li kellna f'din is-sensiela uh, ġi lejn nofs is-sensiela bej wieħed u ieħor U Mark Vella eh, huwa uh, l-uffiċjal tal-lingwa fil-rappreżentanza ta' Malta tal-Kummissjoni Ewropea. U tkellem primarjament u hawnhekk tal-anqas f'din is-silta li se nisimgħu mhux biss dwar l-esperjenza tiegħu mal-Wikipedia fil-Lussemburgu imma dwar aspetti oħra tal-Wikipedia li eh, jagħtuna anka eh, spinta l qudiem biex anka nħarsu lejn il-Wikipedia b'mod forsi xi ftit differenti. Issa l-Wikipedia għandi ta' xi aneddotu. Jien ma kontx nafdaħ il-Wikipedia, nibdew minn hemm. Jiena kont minn dawk ix-xettiċi li kienu jgħidu l-Wikipedia mhux magħmul mill-esperti, fimt? Ehm, imma darba ix-xogħol il-Lussemburgu kien ġi xi ħadd tana lecture fuq Wikipedia, ċli kien għadu qed jikber, u kien għalinna aneddotu li kien hemm xi fatt ġeografiku insomma li fuq il-Wikipedija kien tajjeb u li kien jekk mhux żbaljat ma kienx preċiż fuq il-Brittannika u f'xi sors ieħor, insejt x'kienet. Però l-aneddotu li għandi huwa li l-Lussemburg, aħna fil-biċċa l-kbira konna kollha tradutturi u avukati insomma, kollha mill-istess jekk mhux mill-istess kultura, mill-istess qasam ta' għerf. U darba tela' wieħed li kien mill-qasam xjentifiku u kien tat-tip fatti biss, dubji xejn, ħafna ċertezzi u anki soċjalment, insomma. Però insomma, spiċċajna konna ħbieb. Imma kellna viżjonijiet tad-dinja differenti għal kollox. Forsi l-unika ħaġa komuni li kellna kienet li konna moħħna fit-tfajliet u moħħna biex niġru barra biex niltaqgħu mat-tfajliet. Imma insomma darba ġie diskors fuq il-qari. U dal-bniedem ma kien jaqra xejn, insomma kien jara l-qari bħala inutli u x'naf jien. Però billi ovvjament it-tfajliet kienu kollha gradwati minn ċertu universitajiet barra minn Malta u hekk, dak kien induna qisu li n-nuqqas tal-qari jew n-nuqqas ta' ċertu għarfien ġenerali jew kultura seta' jżommok lura insomma. U darba minnhom qalli, tgħid x'qed naqra dal-aħħar? Għidtlu hija x'qed taqra? Fis-sens jiena ħsibt li beda jibni librerija, fejn naf jien. Qalli Wikipedia. U tmess miss tisu daqsxejn għax kont daqsxejn snob għax tista' dan da Wikipedia qed jaqra. U qalli naqra ħaġa mbagħad ikun hemm link għal ħaġa oħra u nitgħallem ħaġa oħra u hekk. Imma ġejt fi kliemu spiċċajt. U issa meta narah fuq Facebook, narah jippostja pereżempju artikli serji mill-Guardian u l-Economist u hekk u tibda tgħid Dal-bniedem li qisu minħabba l-formazzjoni tiegħu kien kontra l-qari u kontra l-intellettwalità, bil-Wikipedija miss mess mal-għerf bħallikieku. Fhimt? U minn hemmhekk bdejt ninteressa ruħi fil-Wikipedija u f'dil ħaġa tal-links li minn ħaġa tmur għal oħra u tista' tintilef fih, fimt? Isu isu bir jew borma li tteftef fiha, idduq, u mbagħad terġa' dduq biċċa oħra. Xi dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bil-Wikipedia. Issa ovvjament sar essenzjali. U anke fix-xogħol ta' traduzzjoni niftakar, eh, per eżempju niftakar darba kellna nittraduċu u dejjem kienet tiġi verżjonijiet ġodda, lista ta' annimali u speċijiet ta' CITES li hija konvenzjoni dwar l-annimali li tista' timporta u hekk u hemm tista' tgħid kull annimal taħt il-kappa tax-xemx. U kemm-il darba dawn ma tkunx taf x'inhuma. jew ma jkollniex propjament terminoloġija bil-Malti, u niftakar sigħat sħaħ fuq il-Wikipedia naqra dwar dal-annimali u nipprova nifhem ir-ritratt jew mid-deskrizzjoni x'inhu jew kif nista' nsejjaħ il-kulur tiegħu jew d-diżinn tal-ġilda, xi Wikipedia huwa sar għodda indispensabbli anke għat-traduttur professjonista. Għodda indispensabbli anke għat-traduttur professjonista. Dan il-klim laqatni eh, ferm jien ġej anka minn ċaħat li kien traduttur professjonista u l-lum jaħdem ma' tradutturi eh, fl-istituzzjonijiet Ewropej. U allora eh, kolli ngħid li dan huwa suġġett li trattajna miegħu b'diversi modi matul l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici u indubjament se nerġgħu niġu għalih anka fit-tieni sensiela. It-tieni sensiela anka se torbot mal-esperjenzi ta' tradutturi e, illi jaħdmu fuq il-Wikipedija. Imma li lin minn hekk, e, forsi intbaħtu wkoll matul din is-sensiela illi ħrabna xi ftit e, minn Malta Ħrabna xi ftit minn Malta b'diversi modi. Wieħed mill-modi huwa dan kif għadna kemm smajna hawnhekk ma' Mark Vella billi smajna rakkont ta' xi ħaġa illi ġrat lil Malti u lil Maltin eh, barra minn Malta, f'dan il-każ kien il-każ tal-Lussemburgu. Imma għanna u koll xaħatiħor, per eżempju, fil-sensiela huwa minn għandu sa' nisimaw issa, xaħat li huwa ibbazat eh, fl-Svezja, U fl-Svezja il-tajna ma' Dr. Simon Kutajer. Dr. Simon Kutajer huwa eh, wieħed minn dawk illi jaħdem mal Wikimedia Community Malta biex titjieb l-infrastruttura tal-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, imandu koll l-interessi tiegħu fej tidħol il-Wikipedia. U Isimgħu daqsxejn eh, x'kien qalilna meta ltqajna miegħu Dr. Simon Kutajja. Attwalment jiena eh, eh, l-interess tiegħi huwa l-Wikipedija bil-Malti fuq affarijiet relatati ma' Malta. Jiġifieri folklor Malti, mużika Maltija, ehm, ċertu aneddoti, eżazzjonijiet Maltin. Hemm ħafna informazzjoni li hija tem jeżisti Però mhuwiex aċċessibbli għal ehm, mal-ewwel. Ġifieri inti tittamel ir-riċerka tiegħek, tfittix fil-kotba, tfittix fil-gazzetti, mentri da kollu jista' Hawnhekk qed tisimgħu eh, diskors imqanqal mir-ruħ kif ngħidu ta' Simon Kutajjar. Imma ma' Simon l-aktar ħin li għaddejt jien Eh, fl-aħħar xhur kien propju biex anke niddiskutu l-infrastruttura tal-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, illi tagħmel eh, dawn ix-xewqat tiegħu possibbli. Eh, kollox sew wieħed jista' jikteb u jippubblika fil-Wikipedia kemm irid, imma il-suċċess ta' proġett bħal huwa enċiklopedija online jiddependi ħafna mill-kollaborazzjoni, jitlob il-bżonn illi jkun hemm ħafna u ħafna nies li jikkontribwixxu. Eh, u dan huwa eh, minnu eh, għal Wikipedia b'kull lingwa, mhux biss bil-Malti. Fil-Malti li għanna bżonnu li qegħdin naħdmu fuq u li qiegħed jaħdem fuq u anke Simon Kutajjar, anke kif se jkompli rakkuntalna, huwa propju dan it-titjib ta' l-infrastruttura tal-Wikipedija. U onestament, Qed nieħu gost naħdem fuq l-infrastruttura tal-Wikipedija għal propju dak ir-raġuni. Jiena naħdem bħala computer programmer, bħala developer, ġifri nifhem il-kuntest ta' isma' ħares, inti taħdem fuq ċertu framework biex ħaddieħor ikun jista' juża u idaħħal l-informazzjoni mingħajr ma tindaħal int. u tagħmilha ħafifa kemm jista' jkun għax min ħajdaħħal informazzjoni kapaċi ma jkunx tekniku ħafna. U ikun hemm każijiet fejn inti dak l-informazzjoni tkun tridu li jitla' fuq il-Wikipedia u jekk isib ċertu ostakoli tekniċi jibża idaħħal dak l-informazzjoni fuq il-Wikipedija. Allora inti iżjed u iżjed tittamela dak li għal dak li kun tagħmilha ħafifa. Għalhekk pereżempju interessajt ruħi fil-modelli tal-referenza. Għax inti biex tagħmel referenzi fuq il-Wikipedija bħalissa kif qiegħda, irid ikollok ċertu knowledge tal-kod tal-Wikipedija. li mhix daqshekk ikkomplikata, qed nitkellem jiena bħala developer, però kapaċi tbeżżal dak li jkun. Allura, dik l-idea ta' isma ħares inti kemm tafas buttuna, tinżillek id-drop down, iddaħħal l-informazzjoni li ssib fuq il-wara tal-ktieb jew fuq il-gazzetta u inti daħħal tir-referenza mingħajr ma qatt missejt linja kod. U għalhekk tkun iktar aċċessibbli għan-nies. U dik inti tittamela open to the public mhux għal min jifhem teknikalment biss. Huwa tip ta' xogħol partikolari ħafna. U dan huwa fil-verità miftuħ għal kulħadd, jiġifieri jekk inti li qed tismana għandek ċertu ħilijiet bażiċi ta' um, development um, fis-software jew inkella ta' computer programming jew x'nafien. Tista' tagħmel kuntatt mal-Wikimedia Community Malta Eh, u eh, toffri anke illi tkun parti minn dan it-tim illi qiegħed jaħdem. Dan huwa tim ta' volontiera illi l-idea tagħhom hija li jagħmlu il-Wikipedia bil-Malti esperjenza aħjar biex il-Wikipedija wkoll eh, tkun fost il-lingwi bil-Malti ġviri illi tkun aċċessibbli b'mod aktar miftuħ, b'mod aktar utli. Il-kuntatt mal-Wikimedia Community Malta isir b'mod faċli permezz tal-Facebook, issibuhom anke fuq it-Twitter, fuq l-Instagram, huwa faċli biex tagħmlu eh, kuntatt mal-Wikimedia Community Malta jew kella sibuhom anke permezz tal-website tagħhom illi hija wikimalta.org. U jekk verament irridu naraw kemm tbiedna minn xtut Maltin eh, waqt din is-sensiela tajjeb ukoll illi nisimgħu minant uħud eh, mill-mistednin illi eh, kelli jiena matul din is-sensiela illi huma propju bbażati barra minn Malta. Bażati barra minn Malta anke jekk għandhom xi konnessjoni jew oħra ma' Malta. U fl-istess waqt li nintroduċi il-mistieden li jmiss li eh, se nisimgħu xi ħaġa minn għandu issa biex niftakru anke x'konna diskutejna miegħu eh, f'din is-sensiela, se nċaqalqu ftit l-attenzjoni minn fuq il-Wikipedia direttament u l-Wikipedija ġifieri li hija l-enċiklopedija għal xi ħaġa li hija relatata magħha u dan għamlu eh, b'mod tajjeb ferm David Edenti. illi kien wieħed mill-mistednin li kellna illi jingħaqad magħna minn Brussell anka biex jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu mal-Wikipedija bil-Malti. Uh, having a Maltese language Wikipedia is an important way of preserving the, the national culture. I think that the Wikimedia uh, Foundation also offers another very interesting uh, instrument, which is Wikimedia Commons. And that's one online world repository of public uh, uh, domain iconographical material. And that's one repository which is unique, if you want. It's out there, it's single, it's uh, editable by anybody, and we can put and we can use it to preserve all the iconographical material, which, if not, risks to end up fragmented in different ways, accessible, accessible a bit here, a bit there, but without really being at one uh, click of distance from, from anybody. And uh, this has become lately a bit of my hobby to work, uh, especially on Wikicommons. And I've looked in particular to uh, the heritage of the first uh, photographers who have uh, worked in Malta and have, have reconstructed, if you want, or at least brought on Wikicommons a good part of their iconographical production. I'm thinking of eh, Salvatore Lorenzo Cassar or eh, Michiel Farrugia in or eh, Richard Ellis, Giorgio Sommer also he was a Malt at some point. These are photographers of the late 19th century or early 20th century, so the copyright on their works has expired and their works are a bit here and there. Also, public institutions in Malta sometimes uh, publish their uh, use their, the pictures. But the good thing about Wikicommons is that it's also for its licenses are also open to commercial uses, and especially for material which is in public domain. Anything is open to reuse, both for commercial and non-commercial reasons. So I think that it's it would be a great resource also for many institutions in Malta who today hold this kind of iconographical material to make sure that it can be uh, immediately accessible to all the Maltese in Malta and beyond and all the persons who are generally interested in Malta whether they are Maltese or not. Kummenti u riflessjoni Tassew posta naħseb jien hemmhekk mingħand eh, Davide Denti. Tajm ngħidilkom li Davide kien membru tal-ġurija li kellna din is-sena għal Wiki Loves Monuments f'Malta. Eh, dak il-konkors li smajna ftit mhux ħażin dwaru. Eh, fi snin moddija dan ilu jsir fil-fatt dan il-konkors għal dan l-aħħar ħames snin Wiki Loves Monuments huwa konkors tal-fotografija biex jittieħdu ritratti ta' wirt storiku mibni Ehm, madwar id-dinja, imma f'Malta b'mod partikolari eh, jkun hemm anka eh, membri tal-ġurija minn pajjiżi oħra illi għandhom anka ħafna drabi xi interess jew ieħor f'Malta. U iltqajna ma' waħda minn dawn hija eh, propju Sabina Bonnici illi hija persuna ta' dixxendenza Maltija illi dawn l-aħħar 20 sena għejxet u kon għadha tgħix f'Dublin, fl-Irlanda. Ħa nisimgħu minant Sabina propju dwar din l-esperjenza tagħha meta kienet membru tal-ġurija ta' Wiki Loves Monuments ftit ta' snin ilu. Yeah, I was I was Yeah, I was very, very honored to, to be asked to be a judge. Um, it was it was such a lovely experience uh, to to tap into my Maltese connections and see see Malta on on screen, looking absolutely beautiful with all these amazing pictures coming in from it. Um, and you know it, it is such a rich and and varied uh, environment for such a small space you know there there is so much in it both both um, architecturally but also naturally as well so um so it was it was just lovely. It was absolutely a thrill uh, and an honor to be a judge. Um, uh, for that year, it was fantastic. U la darba smajna lil Sabina Bonnici eh, u missejna ma l-Irlanda ma jistax jonqos ukoll illi niftakru fil-programm fejn il-mistidna eh, kienet il-persuna illi hija impjegata biex tieħu ħsieb l-ekwivalenti tal-Wikimedia Community Malta fl-Irlanda illi huwa l-Wikimedia Community Ireland. Din hija Dr. Rebecca O'Neill. So I am, I am nominally the project coordinator and what that means is that if there's anybody um, within the island of Ireland or even beyond uh, these days with, with virtual um, virtual facilitation and things like that, wants to engage with Wikimedia projects, be that in the classroom, uh, within their work, um, or you know, say within a, a, a, cultural institution, or within an Irish language context. You know, they're a group of um, Irish language learners, and they're interested in Wikipedia. The idea is that I can facilitate any kind of workshop or work that they want to do with uh, Wikipedia or Wikimedia projects. Um, an example of that would be um, we've had a few uh, cultural institutions have engaged with Wikimedia Commons, which is where photographs go to live uh, on Wikipedia, and we've had one upload uh, from a glam uh, from the Hunter Museum in Limerick. They had a, a body of, of images that they had taken of um, fashion designs of dresses and things like that, uh, designed by a lady called Sybil Conley. Uh, and they were now in the museum. They were, they were having this big exhibition about them, and they had employed a photographer to take these really beautiful photographs. And they wanted they were all going to be under the public domain, so they wanted them on Wikimedia Commons. So I went down. We did three days of Wikimedia workshops where anybody who wanted to learn how to edit Wikipedia could come along, and I would teach them. Uh, and equally, we did this mass upload. So we uploaded, um, I think, about seventy five images of these collections to commons. So yes, the the common uh, misconception is that I spend you know eight hours a day editing Wikipedia, you know, adding articles and things like that. Whereas what I actually do is facil- facilitate meaningful interactions from other people on on commons. So give them the skill sets, give them the tools, uh, sometimes develop the the resources that will allow them to incorporate Wikipedia editing or uploading to Commons or whatever it is into their into their professional or other or other work. U wara li smajna minn Rebecca O'Neill dwar eh, xiġri eh, fl-Irlanda mill-Wikimedia Community Ireland, ikun xira illi allura issa niltaqgħu ma' xi ħadd li ltqajna miegħu tal-anqas tliet darbiet eh, f'din is-sensiela li huwa s-Segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Neville Borge.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 U permezz ta' dak ħloqt il-proġett tad-dottorat tiegħi fejn fej ħankun qed naħdem fuq proġett li huwa dak li sejħulu QRpedia fej ħankun ukoll qed naħares lej siti speċifikament fil-Belt Valletta. Dak iż-żmien kombinazzjoni bdejt ukoll naħdem mal-fondazzjoni tal-2018 li kienet il-stazzjoni li kienet qed tmexxi il-proċess tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura u mingħajr ma rid bdejt ninteressa ruħi iżjed lejn wirt kulturali speċifikament fil-Belt Valletta.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 Il-Wikimedia Community Malta illi inti wkoll illi qiegħed tismana bħalissa tista' tissieħab magħha faċilment. Mela, il-Wikimedia Community Malta hija għada volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia ġifiri il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra fosthom il-Wikimedia Commons per eżempju fost iżjed popolari.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 No, konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li eh, daw il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun iddokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku ehm, permezz tal-Wikimedia Commons. Issa, l-Wikimedia il-proġetti ukoll li naħdmu fuq b'mod regolari huwa Wikilabs Art fej il-qafas tiegħu huwa il-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta bot partikolari l-arti viżiva, ma mhux biss, ġifieri.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 f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Din problema mhijiex problema partikolari għal Malta fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia pratikament kull lingwa naraw din il-nuqqas.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 Eh, Il-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal parteċipazzjoni ta' kulħadd. Eh, aħna f'daw l-aħħar snin organizzajna ħafna eh, workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fej ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif eh, x'inhi l-Wikipedia, eh, x'inhi din id-dinja tal-Wikipedia, x'inhuma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anka kif tista' teditja artiklu li dak li jkun mandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jżid full stop u koma hemm għax jibsa imma forsi jibda jifhem daqsxejn iżjed mhux bħalma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia huwa hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti eh, lejn l-arfin. U ehm, għal din raġuni speċi aħna dejjem dejjem ħerqana li dak li jingħaqad magħna, jikkuntattjana, ehm, anka jekk sempliċement għandu interess, pero eh, ma jafx eżatt kif jagħmel biex jibda jeditja, għandna dejjem kuntenti li nuru dak li jkun. U għandna pjanijiet biex fil-futur nkomplu għaddejjin daw is-sessjonijiet ta' taħriġ u daw il-workshops fej dak li jkun jista' jattendi kemm online, ovvjament fis-sitwazzjoni bħal sabta mill-attivitajiet tagħna huma purament online, imma fil-futur forsi anka nagħmlu sessjonijiet live in person fejn dak li jkun jista' jiġi u jitkellem magħna u nagħmlu daqsxejn diskussjonijiet fuq kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess ukoll. Eh, aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li eh, hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodu perjodi fejn jkollna xi proġetti għaddejjin, però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna eh, li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib ehm, l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna. U allura issa li rġajna smajna lil Neville Borg jirrakkuntalna u jispjegalna sew x'inhija il-Wikimedia Community Malta, x'inhu ma l-attivitajiet tagħha u kif nistgħu nsibu aktar dwarha permezz ta' wikimalta.org, ikun xira li nkomplu anke niltaqgħu ma' uħud mill-membri attivi ta' din l-laqda volontira illi tajna magħhom matul din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici. Il-persuna li jmiss nisimgħu minn għandha issa hija Enrique Tabone. Jiena sirt naf Wikipedia Community Malta kien hemm attività u mort um, ngħid il-verità ma tantx ħadd interess l-ewwel darba li mort. Però anka fuq Twitter bdejt niffollowja iktar affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Wikipedia bdejt nipprova nifhem eżatt din id-dinja ta' Wikipedia. U għaraft li hemm ħafna suġġetti differenti f'Wikipedia fejn wieħed jista' jieħu isib dak l-interess tiegħu bejn Wikicommons jekk hemm xi ħadd huwa aktar interessat fir-ritratti, ehm, hemm Wikidata li hemm nies iktar interessati kif tinġabar data u affarijiet oħra. Jiena li sibt interess biex inkun parti mill-komunità ta' Wikipedia hija li meta rajt li hemm bżonn iktar nies li jgħinu l-Wikipedia tiġġenera iktar artikli dwar nisa u jiena Sibt kemm-il darba lili nnifsi naqra artikli fuq Wikipedia dwar nisa li forsi mhumiex daqshekk famużi li ssib ktieb jew trid tixtri ktieb partikolari li xi ħaġa żgħira ħa ssib fuq dil-persuna. U għarraft li anke meta eżempju minflok biss qiegħda naqra dwar dil-persuna nista' nkun qed naqra waqt li qed nagħmel translation. Eh, allura isa is niżviluppajt teknika tiegħi fejn anka bla ma trid meta tkun qed tagħmel translation isek tifhem iktar għax taħseb iktar anka li ma kelma l-aħjar li tuża. U anke jekk issib xi ħaġa, imma dan għal xi qed jgħidlek. huwa hekk minnu u tispiċċa tfittex iktar anke ġieli mhux fuq Wikipedia biss biex inti tkun tista' tagħmel citation biex referenza għaliha biex bħal speċi turi għal xiex. Allura nieħu pjaċir li li mhux biss qed naqra li waqt li qed naqra f'dal-każ ehm, it-translation ħafna drabi tkun mill-Ingliż għall-Malti. Qiegħda wkoll nagħti qisni din l-informazzjoni li qed naqra jien lura bil-Malti. Jiena minix traduttur, ġifieri jiena Maltija, naf il-Malti u ġifieri meta nħares lejn l-artikli sbieħ li hemm fil-Wikipedia bl-Ingliż dwar Malta, dwar affarijiet Maltin, u fil-Malti ma ssibhomx, nibqa' skantata xi kultant u L-ewwel l-ewwel translations li għamilt fil-fatt kienu dwar um, kienu dwar eżempju xikel Malti, hops u hekk. Fil-fatt huma updated tajjeb huma miktubin uh, b'Ingliż tajjeb għax ġieli eżempju tiltaqa' ma' artikli li eżempju ħdimt fuq xi artikli li fuq nispollakki li it-translation mill-Pollakk għall-Ingliż, allura l-Ingliż ma tantx hu tajjeb u meta tiġi biex tagħmel translation mill-Ingliż għall-Malti trid tirranġa anke l-Ingliż. Ehm, insomma nerġa' għall-punt li kont qed ngħid qabel, bdejt nagħraf il-bżonn li hemm biex isir ċertu xogħol fuq il-Wikipedia tal-Malti għax jiena fil-fatt bdejt naħdem l-ewwel affarijiet. Enrique Tabone u oħrajn bħala il huma attivi fil-Wikimedia Community Malta huma edituri tal-Wikipedia u edituri anka tal-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti. Inti li qed tismana tista' tissieħeb magħhom faċilment, imma nana eh, hija xi ħaġa li tiskanta kważi għaliex m'hemmx aktar nies diġà li huma attivi għalkemm hemm ftit nies attivi sew. U allura dan kien propju wieħed mis-suġġetti li diskutejt ma' membru ieħor attiv tal-Wikimedia Community Malta illi hija Enġi Balzan. Nemmen li għaw ħafna ħafna nies li forsi jew forsi qatt ma kellhom ċans jagħtuha daqqatajn serjament il-Wikipedia jew forsi jibżaw minna xi konsidrawha xi ħaġa li ma jifmux fiha jew xi ħaġa forsi komplikata jew xi ħaġa li forsi jaħsbu li mhumiex kapaċi jikkontribwixxu għaliha. Dan mhu minnu xejn. Jiena bdejt it-snin ilu m'għandix xi eh, kif tajt ma ħadx xi courses kbar tal-Wikipedia, bdejt eh, nirranġa artikli, nżid informazzjoni li konsibt, ftit ftit tibda titgħallem x'għandek tagħmel u x'm'għandek x'tagħmel u tibda tibbildja eh, li għandek fuq is-sit. Proċess iktar ma tibda tikteb, iktar tibda tifhem eh, il-mod kif tippreżenta x-xogħol, l-affarijiet importanti li titiżżid, ehm, is-sorsi, da bħal kollox fid-dinja huwa proċess li titgħallem u tara xem importanti li għandek tagħmel. Imma kważi kważi nista' ngħidlek jiena impoġġi bil-qiegħda u ngħid iva dal-artiklu għandu bżonn għandi għandi informazzjoni li għadu mhux qed jidher fuqu u nista' ndaħħalha jiena. U fi ftit minuti jiena b'dak naqra intervent tiegħi żgħir żitt iktar informazzjoni li tista' tiġi aċċessata minn nies madwar id-dinja. U la qegħdin niltaqgħu mal-membri attivi tal-Wikimedia Community Malta u anke qegħdin noqorbu lejn eh, tmim il-programm tagħna, ikun xira illi l-aħħar kelma eh, intuwa lill-President tal-Wikimedia Community Malta illi huwa Tony Mikallef. Tony l-tqajna miegħu eh, fit-tieni programm f'din is-sensiela u rakkontalna diversi affarijiet inkluż l-interess tiegħu fil-Wikipedia u anka il-mod kif inhu involut fil-Wikimedia Community Malta u anka x'inhuwa ir-rwol veru propju tal-Wikimedia Community Malta. Il-Wikimedia Community Malta eh, fl-aħħar mill-aħħar għalija personali eh, kienet mezz ieħor fejn eh, jiena stajt inwassal u nagħti kontribut u waqt li nagħti kontribut foqsma differenti li nista' nagħti kontribut, nista' eh, eh, insirna faktar dwar arti, dwar kultura. Minnaħa l-oħra, permezz anka ta' proġetti li jisiru b'mod differenti, jgħat eh, nitallem u nżid it-tarif tiegħi stess Eh, imma fuq kollox is-sodisfazzjon li bħala komunità, bħala Wikimedia Community Malta, aħna qegħdin nkunu mezz, pjattaforma biex eh, individwi Maltin il-materjal tagħhom eh, intuhom din l-opportunità nsemmu l-eżempju ta' Wikilabs Monuments li jekk inti għandek ritratt, dana ir-ritratt ma jibqax merfu għandek, imma dana r-ritratt jista' jkun disponibbli u jista' jkun użat bil-kunsens tiegħek eh, fi proġetti u f'artikli oħra eh, kemm fuq il-Wikipedia jew inkella anka fuq mezzi oħra u dejjem jingħata rikonoxximent u krettu ta' min ikun tella u għamel dak ir-ritratt dana nara li jiena li permezz tal-Wikimedia Community Malta eh, bil-limitazzjonijiet kollha li għandna qegħdin inkunu mezz kif nistgħu natu aktar opportunitajiet fejn l-artisti, fotografi u dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-kultura u l-arti f'Malta jkunu jistgħu jimirħu f'postijiet u fuq mezzi li forsi qabel kienu mhux daqstant aċċessibbli għalihom. U b'dak il-kliem mingħand Tony Micallef li huwa il-President tal-Wikimedia Community Malta, aħna tajna ħarsa lejn da kollu li qalulna b'mod li eh, jitina idea ġenerali tal-Wikipedia il-mistiedna kollha li kellna f'din l-ewwel sensila tal-vjaġġi enċiklopedici. Jina nirringrazzjom kollha bħalma għamilt lil kull wieħed waħda minnhom fit tmiem kull programm ma jistax jonqos u nista' ngħidilkom illi għat-tieni sensiela għana se nkomplu niltaqgħu ma' aktar mistiedna bħal dawn u minnhom jafu anke jerġgħu jiġu biex jgħidulna aktar minn dak illi diġà qalulna fl-ewwel sensiela u mill-ġdid bħalma għad dejjem matul din is-sensiela fost il-mistednin tal-vjaġġi enċiklopediċi anke tista' tkun int. Dan huwa għall-fatt li l-Wikipedia u l-Wikipedija bil-Malti huma miftuħin bħala proġetti għal kulħadd, għalik ukoll illi qed tismana hawnhekk f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Propju b'dan il-programm, jiena kont regolarment jgħat nimraħ f'odissija enċiklopedika se jgħatilha diversi drabi għal fatt li nitlaq fuq vjaġġ illi qed nittama illi mhux neċessarjament iwassalni x'imkien partikolari, imma illi nifhem u napprezza illi l-ġmil tiegħu huwa f'dak illi niltaqa' għal it-triq. Aparti hekk, però, hemm destinazzjoni. Destinazzjoni hija lura lejn id-dar kważi għalli ngħidu hekk, imma dar li qatt ma tista' terġa' tkun kif kienet meta għallejta. Wara kollox, din hija id-natura tal-Odissea. Fil-programm tal-lum e, minix ser immur nimraħ imma san ħeġġeġ lilkom illi tmorru tfittxu il-programmi illi kellna matul din is-sensiela kollha Dawn issibuhom permezz tal-website tal-Campus FM imma anke issibuhom permezz tal-Mixcloud fejn jinżammu dawn il-programmi biex anke jixxandru minn dan l-istazzjon tar-radju, issibuhom ukoll f'postijiet oħra, inkluż pereżempju fuq il-website personali tiegħi Irisuha permezz ta' tonysant.com. U għonek allura jina se għaf interra tal-anqas għal din is-sena l-2020 u x-sena kienet. Imma il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna jirġaw ikomplu. Dik l-ħarsa lejn il-programmi li kellna fl-ewwel sinsila ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant, aħna ġejna f'tmim ta' dan il-programm tal-lum ukoll. Jina nirringrazzja mill-ġdid lil mistidna kollha illi kelli matul din is-sensiela u b'mod partikolari għall-għajnuna tagħhom li sħamna il-membri attivi tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistgħu żżuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew isibuhom ukoll fuq il-Facebook eh, fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi Enċiklopediċi huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon narta tlita fl-erba' nofs ta' wara nofsinar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlita ta' wara nofsinar.